Evangelija pagal Joną. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siūstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pasavuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie neiškraujo ir neiškūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sunaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudyja ir šaukia. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs. Tik tai viengimis sunus Dievas, tėvo prieglopstyje esantis, mums jį atskleidė. Toks buvo Jono liudėjimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti, kas tu esi. Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino, aš nesu mesijas. Jie ir vėl klausė, tai kasgi tu? Gal Elijas? Jis atsakė, Ne. Tai gal tu pranašas? Jis atsakė, ne. Tada jie tęsė. Tai kasgi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siunti? Ką sakai apie save? Jis tarė, aš tyrose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Atsiustieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo. Tai kam tu krikštyji, jei nesi nei mesijas, nei elijas, nei pranašas? Jonas jiems atsakė, aš krikštyju vandeniu, o tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis kuris buvo pirmiau už mane. Jam aš nevertas atrišti apavo dirželio. Tai atsitiko Betanijoje, už Jordanėje, kur Jonas krikštijo. Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėme. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau – po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau vandeniu. Ir Jonas paliudijo. Aš mačiau dvasę, lik balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas ir bus, kuris krikštis šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Kita diena tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvykęs ateinantį Jėzų, jis tarė, štai Dievo avinėlis. Išgirdę to žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrėžė ir pamatęs juos sekančius paklausė, ko ieškote? Jie atsakė, rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė, ateikite ir pamatysite. Tada jėdu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė – radome Mesiją. Išvertus tai reiškia Kristų. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė. Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsiesi Kefas. Tai reiškia Petras, uola. Dar kitą dieną, išvykdamas į Galilėją, Jėzus sutiko Pilypą ir jam tarė, sek paskui mane. Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos, Andriejaus ir Petro gimtojo miesto. Pilypas susitiko Natanaelį ir sako jam, radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatymę ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus. Natanaelis atšovė, ar iš Nazareto gali būti kas gero? Pilypas atsakė, eik ir pasižiūrėk. Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį. Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos. O Natanaelis jam sako, iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakė, prieš pakvečiant tave Pilypui, aš mačiau tave po figmedžiu. Natanaelis sušuko, rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Jėzus atsakė, tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu, tu pamatysi didesnių dalykų. Ir pridūrė, iš tiesų, iš tiesų sakau jums, jūs matysite atsivėrusi dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus.